apoteco de poesio. Cion oni acetas en apoteco? Mem compreneble, medicamentoin, eble toalet sapon, cae cosmeticajoin. Ciu eventuale mineralan aquon? Certe. Tamen en la urbo Bishop Castle, en Angluio, oni trovas tute neatenditan apotecan varon poemoin. Tion iniziatis la anglino Debora Alma antau du jaroi. Unue si acetis ambulanson, cion si nomis sucur poeto. Poste si decidis entrepreni apotecon por liveri al homoi poemoin depende de la anim stato de la cliento. La afero organizigis lau antologio creita de la apotecistino nome La Ciutaga Poeto. Oni indicas poemoin lau la besono de la cliento. Ciu temas pri amo, ciu pri deprimo, maliunezzo, malgioio, el revigio, el cerpigio, angoro, euforio. Ien tiel funccias la charma apoteco de poesio. Por plida detaloi, consultu la concernan reteion. Deborah estas convincita che poesio resanigas. Estante mem poeto, si ofte persone spertis la bonfaradon au homoi kiwi ricevas, attenton, auscultadon, cae taugain vortoin reciproce, en formo de poemoi. Antau ol malfermi sian apotecon, si laboris zorgante pri demensae homoi, cae constatis la mildigan efficon de vortoi. Si acceptas pacientoin en tranquila chambro, surportante blancan medicinistan cemison, pridemandas ilin, attente pristudas ilian humoron, cae poste receptas poemon, cion si taxas tauga por tiu persono. Si ofte recomendas ancau che la clientoi mem provu verci poemoin, cae por tio si starigas atelieroin por creado de poesio. Non tempe la ambulanzo estas usata nur en ocasoi ciam la paciento ne povas veni gis la apoteco. Medicinistoi shaine apogas la iniciaton de Debora Alma. La monda san organizo, sur base de multae scienzei esploroi, recomendas arton kiel sanigan rimedon. Danzo, canto, visitado al museoi, teatro, kino, poesio, literaturo estas elemento e preventas malsano cae kai helpas resanigon en angluio dum la lasta iaroi oni constatis ke crescis la interesigio pri poesio principe inter iunae homoi. Estas clare che en mondo de technologio cae materiismai pensoi, oni soifas pri iom da subiectivetso cae humanetso por pli bona vivo. Ien interesa ideo por niei esperantai congressoi. Se congressano latsidias au stretidias mese de la corridoroi de la evento, eble estus bona momento se poeto lin acceptus en silenta chambro cun musica fono cae declamus al li poemon de Marjorie Bolton se li estas meditemulo, Iulio Bagi se li estas romanticulo, Calman Calocei se li estas erudiciulo, Baldur Ragnarsson se li estas filosofie mulo, cae tiel plu. Cae se li attendas la resulton de belarte concursoi, tiam certe li pli bone fartus auscuntinte ho mia cor. Ancao esperantan apotecon, vastan cae efican, oni povus cun meti. Ciu provos?